pitalo koje sve dove možemo učiti na tešehudu. Da li možemo učiti e, dove Ibrahima alaihi salam, svoje dove na arapskom i slično. Mislim na dove posle salavata. Da, može. može. Sve dove kuranske, sunneske, posle salavata možemo upućivati Allah subhanahu wa ta'ala. I to je od mjesta koje je pogodno za dovu namaz, da smo u namazu, na koncu namaza i pri, pri predavanju salama, to je pohvalni mjesta obraćanju dove Allah subhanahu